Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը Երևանում հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօրվանից սկսում է խորհրդակցություններ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Հայկական բանակն ունակե դիմագրավելու հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն։ Ֆրանսիան կգործադրի բոլոր ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Հայերի համար օրացույցի վրա ապրիլի 24-ը սովորական օր չէ։ Մատաղիսի դպրոցում բացվել է Արմաթ ինժեներական լաբորատորիան։ Վերձերում սկսվել է կենտրոնական փողոցների ասֆալտապատումը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ Երևան քաղաքում հանդիպում է ունեցել Հայաստանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է վիճահարույց բոլոր հարցերը երկխոսության միջոցով ու օրենքի սահմաններում լուծելու եւ երկրում կայունության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօրվանից սկսում է խորհրդակցություններ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Նրա հայտարարության մեջ ասվում է. Սիրելի հայրենակիցներ, 3 ապրիլի 24-ին մեր ողջ ժողովուրդը համաշխարհային հանրության հետ միասին ողջեկոչեց մեր Սուրբ Նահատակների հիշատակը, դրսևորելով ազգային համերաշխության եւ միասնության օրինակ։ Այսօր նույնպես առավել քան երբևէ մենք պետք է լինենք միասնական եւ համախումբ։ Քաղաքացիական շարժումը, որի մեջ ներգրավված է հատկապես երիտասարդությունը, նոր հնարավորություններ է բացում Հայաստանի քաղաքական կյանքի առողջացման եւ ժողովրդավարության խորացման ուղղությամբ։ Այն կբարձրացնի Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հեղինակությունն աշխարհում, եթե մենք կարողանանք ճիշտ եւ կշռադատված լուծումներ գտնել։ Այդ իմաստով չափազանց կարևոր է կողմերի միջև երկխոսության մեկնարկը։ Ծանոթ եմ այսօր առավոտյան նախատեսված բանակցությունները դադարեցնելու մասին քաղաքացիական շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի եւ վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի հայտարարություններին եւ արտահայտված դիրքորոշումներին։ Ափսոսանք եմ հայտնում, որ բանակցությունները ընդհատվել են։ Երկիրը եւ մեր երիտասարդ ժողովրդավարությունը գտնվում են լուրջ քննության արչեւ։ Մտահոգ ստեղծված դրությամբ այսօրվանից սկսում եմ խորհրդակցություններ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ քննարկելու երկրում ստեղծված վիճակը եւ դրանից դուրս գալու ուղիները։ Հուսով եմ, համատեղ ջանքերով մեզ կհաջողվի փոխմբռնման ոգով գտնել հնարավոր հանգուցալուծման ուղիները, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարության մեջ։ Thank you. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը երեկ ընդունել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանին։ Կառավարության տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ Կարեն Կարապետյանն ընդգծել է, որ բանակը եղել ու շարունակում է մնալ պետության մշտական հոգացության ներքո եւ գտնվելու է անձամբ իր ուշադրության կենտրոնում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը նշել է, որ զինված ուժերում սկսված բարեփոխումները պետք է շարունակվեն եւ ամեն ինչ պետք է արվի հայկական զինված ուժերի շարունակական արդիականացման եւ բանակի ելավելի հզորացման համար։ Վիգեն Սարգսյանը զեկուցել է, որ զինված ուժերը շարունակում են մեծ պատասխանատվությամբ իրականացնել իրենց վերապահված գործառույթները, ապահովելով երկրի պաշտպանունակությունն ու անառիկ պահելով սահմանները։ Նախարարի պաշտոնակատարը վստահեցրել է, որ հայկական բանակն ունակ է դիմագրավելու հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն եւ հարկ եղած դեպքում արժանի հակահարված տալու։ Արցախա-ադրբեջանական սահմանին, որտեղ վերջին օրերին լարվածություն կար եւ ադրբեջանական զինուժի տեղաշարժեր կային, այս պահի դրությամբ նոր զարգացումներ չկան։ Այս մասին ասել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, հավելելով. «Բայց մենք աչալուրջ ենք։ Հասկանալի է, որ հակառակորդը թշնամին ուշի ուշով հետևում է ինչ է կատարվում Հայաստանում, Արցախում»։ Նշենք, որ հակամարտության ժամանակ եթե կողմերից մեկը մարդկային զինուժի ու տեխնիկայի տեղաշարժ է անում դեպի սահման, ապա նույն բանն անում է հակառակորդը։ Հիշեցնենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ կոչանելով Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին ցաներ հնետ հրետանին հետ քաշել առաջնագծից տարածաշրջանում վերջին զարգացումների լույսի ներքո եւ հաշվի առնելով շփման գծում լարվածության աճի հնարավորությունը համանախագահները կոչ են արել կողմերին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լար լարվածության թուլացման ուղղությամբ։ Ֆրանսիան կգործադրի բոլոր ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Ֆրանսիան կանի հնարավոր ամեն ինչ բանակցային ճանապարհով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար, ասել է Մակրոնը։ Հայերի համար օրացույցի վրա ապրիլի 24-ը սովորական օր չէ։ Այն հայերի համար դարձել է ուխտի վերանորոգչության սրբազան օր։ Ազգային պահանջատիրությունը մեր ազգի ինքնության գոյության հիմքն է։ Հետևաբար այսօրը իր խորհրդով ու падգամով մեզ հravirում է մեկ անգամ եւս վերանորոգելու մեր հավատարմությունը հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակին։ Ցեղասպան Թուրքը ցանկացավ Հայաստանը ջնջել աշխարհի քարտեզից, սակայն Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի մեր ժողովուրդը վկա է, որ մեր ժողովուրդը մնաց կանգուն պատմության արյունոտ կապանքների ցեղասպանության դիմաց ասել է Արամ առաջին կաթողիկոսն ու հավելել որ ցեղասպանը չկարողացավ սպանել հայի ոգին Ապրիլի 24-ին մենք նշում ենք մեծ եղերնը 20-րդ տարի ամենադաժան զանգվածային վայրագություններից մեկը, որի ժամանակ Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին տեղահանվել եւ սպանվել են 1.5 միլիոն հայեր։ Այս մասին ասվում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարության մեջ։ Մենք հիշում ենք 1915 թվականի սարսափելի դեպքերը եւ սկում ենք կորսված կյանքերի եւ նրանց համար, ովքեր տարապանքներ են կրել։ Մենք ճանաչում ենք այն մարդկանց խիզախությունը, ովքեր ձգտում էին վերացնել այդ բռնությունները եւ նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել վերապրասների օգնության եւ համայնքների վերակառուցման մեջ, այդ թվում Օսմանյան կայսրությունում ԱՄՆ դեսպան Հենրի Մուրգենթաուի, ով ձգտում էր վերջ տալ բռնությանը, իսկ այնուհետ միջոցներ ձեռնարկեց հայ ժողովրդին օգնելու համար։ Մենք խորհարգանքով ենք փաստում հայ ժողովրդի տոկունության մասին, որի ներկայացուցիչներից շատերը նոր կյանք են սկսել ԱՄՆ-ում եւ իրենց լուման են ունեցել մեր երկրում, քանի որ մենք հարգում ենք նրանց հիշատակը, ովքեր տարապել են, մենք նաեւ մտածում ենք այս վայրագությունների կրկնությունը բացառելու մեր հանձնառության մասին։ Մենք ընդգծում ենք անցյալի ցավալի իրողությունների ճանաչման կարևորությունը, որպես անհրաժեշտ քայլ ավելի հանդուրժողական ապագայի համար։ Մենք կանգնած ենք ենք ողջ աշխարհի հայերի կողքին որպես հարգանքի նշան զոհվածներին եւ պարտավորվում ենք միասին աշխատել, որպեսզի կառուցենք լուսավոր ապագա, նշվում է հայտարարության մեջ։ Վերջին տվյալներով հանրապետությունում գարնանացան մշակաբույսերի բերքի տակ նախապատրաստվել է 11367 հեկտար տարածք, որից 8260 հեկտարի վրա արդեն ցանքս է կատարվել։ Նախորդ տարիների համեմատ ցանկատարածությունների ավելացմանը զուգընթաց դրական տեղաշարժ է նկատվում նաև դրանց կառուցվածքի բարելավման ուղղությամբ, ինչը չափազանց կարևոր է ցանկաշրջանառության կիրառման առումով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանրապետության հողատարածքները տարիներ շարունակ զբաղեցվել են աշնանացան մշակաբույսերով, ինչը բացասաբար է անդրադարձել հողերի բերրիության եւ մշակաբույսերի բերքատվության վրա։ Ինչպես հայտնել են գյուղնախարարության մամլոցարայությունից, հանրապետության շրջաներում շարունակվում են ցանկատարածներին հարակից հրդեհավտանգ տարածքներում եւ դեպի ցանկատարածքներ տանող ճանապարհների եզրերին, ինչպես նաեւ առաջավոր գծի ամբողջ երկայնքով առատ տեղումների հետևանքով բարթամորեն աճած մոլախոտային բուսականության դեմ պայքարի կազմակերպման շրջանակում հրդեհական խարգելիչ գոտիների ստեղծման աշխատանքները Մտաղի համանքի դպրոցում բացվել է Արմատ ինժեներական լաբորատորիան, որը թվով 10-րդն է Արցախում։ Ծրագիրն իրագործվել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ու կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության համագործակցության շրջանակներում Base Metals ընկերության հովանավորությամբ։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը նախարար Նարինե Աղաբալյանը հավաստիացրել է, որ նախարարությունը շարունակելու է միջոցներ որոնել Արցախի բոլոր դպրոցներում նման ծրագրեր իրականացնելու համար։ Հաջորդ լաբորատորիան բացվելու է Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր համայնքում։ Հովանավորներ արդեն կա. Բերձերում սկսվել է կենտրոնական փողոցների ասֆալտապատումը, հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության պատվերով քարավան ժամանակապակ պատասխանատվության ընկերությունը կասֆալտապատի մոտ 3 կիլոմետր ճանապարհ հատված։ Ճանապարհաշինարարներն սկսել են նշված փողոցի ասֆալտի նախքին շերտի հեռացումը։ Կարավանի աշխատակից տեղամասի աշխատանքների ղեկավար Արշալուս Ազատյանը տեղեկացրեց, որ մի քանի օրից կմաքրեն ճանապարհի նախկին ասֆալտապատ շերտը, այնուհետև կսկսեն արտեցումը, խճապատումը այլ աշխատանքներ։ Ամռան ընթացքում ասֆալտապատի Բեձորի խաղաղության հրապարակից սկսվող փողոցը, որը ասնելու է շրջանային բուժմիավորում։ Կարևոր նշանակություն ունեցող Որոտան քաղաք ցկվող ճանապարհը վերջին տարիներին դարձել է դժվար անցանելի։ Ապրիլի 8-ից Քաշաթաղի ջրամատակարարում փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սկսվեց ճանապարհի բարեկարգումը։ Աշխեք Սեյրան Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ ճանապարհի բարեկարգումն սկսել են Խնձորեսկի մոտից եւ այս օրերի ընթացքում աշխատանքներ կատարել մոտ 20 կիլոմետր հատվածի վրա։ Ավելեց. օրերս տեղացած անձրևները խանգարեցին իրեն, սակայն այժմ եղանակային պայմանները թույլ են տալիս, որ նախատեսած ժամկետուն ավարտեն աշխատանքները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտունու շրջանային բուժմիավորում փակпарտնետ իրական ընկերությունը բարբերաբար կազմակերպում է բաց դռների օր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակբանի տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Գրիգորի Գասպարյանը մեծ հետ ունեցած զրույցի ժամանակ նշեց, որ Մարտունու շրջանի առողջապահությունը ներկայացված է շրջանային բուժմիավորում Փակբանի տիրական ընկերությունը, որտեղ անմիջականորեն գրկված են Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակբանի տիրական ընկերությունը եւ Ճարտարի քաղաքային տեղամասային հիվանդանոցը, 5 գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներ, 30 բուժման գաբարտական կետեր շրջանի գյուղերում։ Շրջանում աշխատում է 21 բժիշկ, շրջանի 5 գյուղական ամբուլատորիաներում աշխատում է 4 բժիշկ։ Միջին կրծեր եւ այլ ազնագազմով բուժիմնակներն ամբողջականորեն կոմպլեկտավորված են։ Շրջանային բուժմիավորում Փակբաժնի իրական ընկերության 5 շենքում գործում է ատամնաբուժական կլինիկա Կանադայի բժիշկների աջակցությամբ։ 2017 թվականին 4 բժիշկներից բաղկացած բրիգադներն 71 այց են կատարել շրջանի համայնքներ, տեղում հաջողություն ստաբել բնակիչներին։ Շրջանի բժիշկները վերապատրաստել են տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Հիվանդանոցներում իրականացում են ստացիոնար եւ ամբուլատոր բուժում, որպես կարևոր խնդիր նշվեց սրտաբանի, մանկավարտի, լոր բժշկի, էնդոկրինոլոգի, ռեանիմոբիլ մեքենայի, սանիտարական ավտոմեքենայի բացակայությունը։ Շրջանի գլխավոր բժիշկը կարևորեց այն, որ Հայաստանից այցելած բժիշկների կողմից բարբերաբար կազմակերպվում են բարձրների օրեր, որոնց ընթացքում անվճար կատարվում են բժշկական հետազոտություններ, մասնագիտական միջամտություններ եւ դրամադրվում է դեղորայք, ինչը բավականին լուրջ աջակցություն է եւ շրջանի բուժառնակազմի եւ բնակչության համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան, տաքություն։